Napoleono Karel Čapek Mademoiselle Claire, du comédie francese, ec ne pepetis. Si sciis, che la imperiestro de tempo al tempo tien en pensigas, cae ne shatas esti genata. Cetere, interni, pri cio paroli cun li? Cion vi volas? Tamen nur li estas imperiestro. Oni ne sentas sin citie heimece ciune vere? Malgrau cio, li estas nur fremdulo, meditas mademoiselle Claire, patre parisien. Sed tie, ce la cameno, li tamen havas suffice belan visagion, se li ne estus nur tiom corpulenta. La, la, li ecne havas colon, sed rol.» Sed stiu, li povus esti iom pli gentila sur cameno tic-tacas pesa marmora horlogio. Morgau, pensas la imperiestro, mi devos accepti representantoin de la urboi. Tio estas malsagia, sed kion fari? Certe ili plendos pri impostoi. Poste Austria ambasadoro, ciam la sama historio. Poste venos presentis sin novai tribunalai presidentoi, mi devas anticipe tralegi, kie kiu el ili laboris. Gioigas la homoin, che sias ion pri ili. La imperiestro calculas sur fingre. Ancora io? Yes. Cont Ventura de noveli denunzados la papon. Napoleono sub premis oscedon. Dio, kia te Mi devus venigit iun Iel ili estas nomata? tiun lertan hometon, ciu jus revenis el Anglio, kiel nur estas nomata tiu ulo, porco, li estas ia mia plei bona spiono. Sacre bleu, murmuris la imperiestro, kiel tiu ulo estas nomata, mademoiselle Claire alsidigis, cae partopreneme silentis. Egale, pensas la imperiestro, li nomigiu kiel aine, sed liai raportoi estas cutime bonegai. Utila homo, tiu, tiu, maledeto, malsace, ciel iam nomo forgesigas. Mi havas ia bonan memoron por nomoi, miras la imperiestro. Kiom da mil nomoi mi portas en la capo, nur kiom da soldatoi mi conas lau nome. Mi vetus, che mi rememorus ancau hodiau la nomoin de ciui miai samclassanoi el la cadet lerneio, cae ancau amicoin el la iunaggio. Ni attendu. Est istonio. Nomata Bilia. Francio alias Ricintello. Tonio Zuffolo. Mario Barbietolla. Luca nomata Petto. La imperiestro ecridetis. Andrea nomata Puso autirone, ilin ciuin mi memoras lau nome, diras al sila imperiestro, cae nun «Ne, necae ne rememoritiun donere. Madam, diras la imperiestro absorbite, ciu ancau vi havas tian curiosan memoron, oni memoras nomoin de infanae complizoi, sed ne povas capti nomon de homo, cun ciu oni parolis antau unu monato. Ne presiro, diris mademoiselle Claire. Gi estas tia stranga ciu, mademoiselle Claire provis rememori iun nomon el sia iunaccio, sed neniu elmergigis. Si rememoris nur sian unuan amanton. Li estis iu Henry. Yes, Henry li estis. Strange murmuris la imperiestro, fixe rigardante la flagradon en la cameno. Ciu in mestias imagi gamba, zufollo, briconne, barbabietolo, etapuzzo, biglia, matacio, masasette, beccagio, ciondolone, panciutto. Ni estis proximume dec du canailoi, madama. Min oni nomis polio. Il capitano charme equocis mademoiselle Claire, cae vi, siro, estis ilia capitano, mem comprene, racontis la imperiestro en pense. Au mi estis capitano de rabistoi, au de gendarmoi, lau circunstanzoi. Mi gvidis ilin, ciu vistias? Iam mi ordonis pendigi matacian pro mal obeo nur last momente lin maliuna gardisto zoppo giusta tempe detrancis. Tiam, madam, oni alie regis. Ia capitano estis suverena estro de siai homoi. Tie estis mal amica knaba hordo, tiun gvidis iu zanni. Poste li vere igis bandi testro en corsico, antautriaroi mi igis lin pafmortigi. Videble, espiris marmazel Claire, che via maiesto nascicis jam kiel gridanto. La imperiestro capscuis. Ciuvi vi opinias? Tiam, kiel capitano, mi sentis mian propran povon multe pli forte. Regi, madama, ne estas kiel ordoni. Ordoni sen embarassoi cae consideroi. Ne zorgi pri eblai sequoi, madama tio estis la suverena en la afero, che ci estis nur ludo, che mis siis, che ci estas nur ludo. Mademoiselle Claire sprite divenis, che en cition sine mixusin. Ni imputu tion credite en sia conto. Cai ancau nun, ancau nun, daurigis la imperiestro, pli mal pli por si mem. Ofte mi ecpensas ial, polio, Ja, gi estas nur ludo. Oni nomas vin Siro, oni nomas vin via maiesto, char ni tio no ludas, ni ciui. La soldatoi rigide starantai, la ministroi, cae ambasadoroi riverenzai gistere, nura ludo, cae neniu dume uscetas alian cubute, neniu explodas ride, kiel infanoi ni ancautiel seriose ludis. Tio jam appartenas alla la ludo, madame. Mieni quasau cio ci estus reala. Sur la cameno tic-tacis pesa marmora horlogio. La imperiestro estas stranga, pensis mademoiselle Claire necerte. Eble post la pordo ili palpe brumas unula alian, parolas la imperiestro en pense, cae eble ili flustras al si. Scherzulo tiu polio, kiel li scias ludi imperiestron, ec ne brovon li movas. Se tio ne estus ludo, ori povus diri, che li opinias tion seriosa. La imperiestro ex nufis, vasau li interne ridus. Comice, ciu, madam, cae mi tiom ilin attentas. Tui ciam ili pusetos sin, porce mi comenzu ridi la unua, sed ili nenion iam mi sentas che ili interconsenticis porce porque mi iju super comprenu che mi ec credu che gine estas ludo kai por poste primo che gimin polio polio chi ni vin super la imperiestro ma ecridis. e ne ne min ili ne super rosos mistias che on mistias Polio, pripensis mademoiselle Claire, ciam li estos tenera, mi nomos lin tiel, polio, mompti polio. Mi petas, demandis la imperiestro brusque. Nenio, siro, defendis sin mademoiselle Claire. Tial, mi pensis che vediris ion. La imperiestro sin clinis alla lafairo. Strange, Ce virinoi metion ne tiel rimarcis. Sed ce la viroi gi estas pli ofte. En profundo de sia animo neniam ili cesas esti bubetoi. Tial ili faras en la vivo tiom da aferoi, char ili facte ludas. Tial ili faras la aferoin tiom pasie, cai concentrite, char ci estas nur ludo. Ču vi ne opinias? Ciu povas ja esti iu serioze imperiestro, hm? Mis cias, che ci estas nur petolajo. Estis silente. Ne, ne, ne, murmuris la imperiestro. Ne credu tion, sed iam oni ne estas certa, ciu? Iam oni subite ectimas. Mi estas ja eta polio, cae cio ci estas nur tiel, ciu? Mon dieu, sed ciam ci krakos, jen giuste tio, che oni ne povas esti certa. La imperiestro levis la oculoin, cae fixe e al mademoiselle Claire. Nur rilate virinoin, madame, nur en la amo oni estas certa, che... che... che oni ne plus estas infano. Tiam almenau oni scias, che oni estas viro. Diable! La imperiestro exaltis. Alon, madama, li estis subite tre pasia cae violenta. Ah, siro, espiris marmazel Claire, convuset grand.